Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Treći je lipnja 1947. godine, 19. sati po standardnom indijskom vremenu. Svi ljudi koji su posjedovali radio prijemnik u Indiji, tada britanskoj koloniji, i oni koji su mogli slušati radio u trgovinama, tržnicama, vladinim uredima i na trgovima gdje se radijski program prenosio zvučnicima, slušali su glasove četiriju muškaraca, Lorda Mountbattena, pot kralja Indije koji je vladao indijskim podkontinentom u ime Đorđa VI, kralja Ujedinjenog kraljevstva i cara Indije, Jawaharlala Nehrua, vođe Indijskog nacionalnog kongresa, znanog i kao kongresna stranka, Muhameda Ali Džinu, čelnika Sveindijske muslimanske lige i Badlava Singa, čelnika Sika na indijskom podkontinentu. Ta četvorica okupila su se u studiju Sveindijskog radija u New Delhiju kako bi objavili da će Dragulj u kruni Britanskog carstva s oko 400 milijuna stanovnika i površinom većom od 4,6 milijuna četvornih kilometara 20 puta većom od metropole, dobiti nezavisnost. Prije nego što su se oni obratili tim stotinama milijuna ljudi iz Westminstera u Londonu, prenošeno je obraćanje premijera Clementa Etlija britanskom parlamentu. Nakon Etlija prvo je uzeo riječ Lord Mountbatten. Već do tada bile su jasne dvije činjenice. Britanska kolonijalna vlast povući će se iz Indije čak 15 mjeseci prije plana. Indijski podkontinent dobit će nezavisnost 15. kolovoza 1947. I Indijsko carstvo bit će podijeljeno na dva dijela, na hinduski i muslimanski. Granica koja će razdvajati podkontinent vijuga će kroz Punjab i Bengal. Kako će se to dogoditi, bit će dogovoreno u pregovorima. Tek je u svom govoru Muhammed Ali Džina, čovjek koji je tvrdio da govori u ime skoro 100 milijuna muslimana, spomenuo riječ Pakistan, kako bi nazvao muslimansku državu. Sljedećih nekoliko dana ta je obavijest izazvala mješavinu radosti, užasa, čuđenja i pjesa, ali iznad svega vladala je nedoumica – gdje će biti Indija, gdje Pakistan, tko će biti Indijac, a tko Pakistanac, trebaju li se svi muslimani preseliti u Pakistan, a svi Hindusi u Indiju, što će biti sa Sikima. 3. lipnja 1947. nitko nije znao odgovore na ta pitanja. Golemi dio zemaljske kugle trebao doživjeti važan dan, oslobođenje od kolonijalnog jarma. Ta će sloboda biti skupa u patnji i ljudskim životima. Admiral Louis Francis Albert Victor Nicholas, princ od Battenberga, znani kao prvi Earl od Mountbattena, imenovan je za pot kralja Indije u ožujku 1947. Prije toga bio je vrhovni saveznički zapovjednik za jugoistočnu Aziju. Njemu će pripasti zasluga da bude zadnji predstavnik britanske vlasti u Indiji. Puno više od Mountbattena zasluga za indijsku nezavisnost imao je Feldmarshal Archibald Percival Wavell, koji je za pot kralja imenovan u lipnju 1943. Wewell je bio uvjeren da je britanska vlast u Indiji neodrživa. U svom dnevniku za prvi dan 1946. napisao je da se ne raduje toj godini i da će biti iznenađen ako ona prođe bez ozbiljnih nevolja. Brzo će se pokazati da je Wavell u pravu. Za doček nove 1946. brodovi Kraljevske indijske mornarice usidreni u luci Bombaja priredili su veliki vatromet. Nekoliko tjedana nakon tog vatrometa ti su brodovi okrenuli topove prema zgradama koje su utjelovljavale britansku carsku vlast, na Taj hotel, na jaht klub i druge neogotičke građevine koje su bile na obali Bombaja. 18. veljače pobunile su se posade ratnih brodova kraljevske indijske mornarice. Bomba je bio središte pobune. Britanske vlasti brzo su je uspjele ugušiti, ali ona je nagovjestila da je vejvalo pravu. Jasmin Khan u knjizi Velika podjela stvaranje Indije i Pakistana piše. Teško je pretjerati u opisu previranja koje je Indija doživljavala na završetku drugog svjetskog rata. Štrajkovi nisu prestajali i u njih je stupao svatko, od vozača tramvaja i tiskara do poštara i radnika u predionicama, lončarnicama i tvornicama. Godine 1946. bilo je 1629 štrajkova u kojima je sudjelovalo skoro 2 milijuna radnika i u kojima se izgubilo preko 12 milijuna radnih dana. U ljeto 1946. zaprijetio je sveindijski željeznički štrajk koji bi paralizirao zemlju i on je za dlaku izbjegnut. U Biharu je u ožujku 1946. izbila vrlo ozbiljna policijska pobuna, tijekom koje su policajci provalili u središnju oružarnicu i pustošili po nekoliko važnih gradova. Pobuna je ugušena tek kada je vojska počela pucati. Isti se događaj dogodio u Delhiju u kojemu je bilo uključeno preko 300 policajaca. traženju nezavisnosti prednjačile su dvije velike političke stranke, Indijski nacionalni kongres, kongresna stranka i sve Indijska muslimanska liga. Kongresna stranka zalagala se da se nakon odlaska britanske kolonijalne vlasti stvori jedinstvena sekularna Indija u kojoj će živjeti i hindusi i muslimani i siki. Muslimanska liga zalagala se za stvaranje muslimanske države na indijskom podkontinentu. Za 16. kolova za 1946. Muslimanska liga zakazala je u Kalkuti dan izravne akcije. Ideja je bila da se u općem štrajku zatvore sve trgovine i tvornice, a da onda demonstranti u procesijama krenu kroz grad i okupe se na velikom skupu. Iza tog javnog plana postojao i drugi. Jasmin Khan piše. Tijekom pripreme leci i posteri koji su koristili vjerski jezik tražili su od muslimana da djeluju. Povezivali su najranije muslimane sa sadašnjom situacijom i objavljivali da je u ovom svetom mjesecu Ramazanu Meka osvojena od nevjernika i da će u tom mjesecu ponovno biti objavljen džihad za uspostavu Pakistana. Gradonačelnik Kalkute zapovjedio je Mi muslimani imali smo krunu i vladali smo. Ne gubite srce, budite spremni i uzmite mačeve. O nevjerniče, tvoj udes nije daleko i doći će veliki pokolj. Ujutro 16. kolova za 1946. na tisuće muslimana, mnogi od njih bili su naoružani palicama i ciglama, krenuli su na golemi zbor kod spomenika Očerloni u Kalkuti, kako bi čuli govor Huseina Suhravardija, glavnog ministra provincijalne lige, koji nije pozvao na nerede, ali je jasno dao do znanja da policija i vojska neće intervenirati ako se nešto dogodi u gradu. Jasmin Khan piše. Svjedočenja onome što se dogodilo nakon što se raspršio taj masovni zbor su strašna. Džugal Čandragoš tada je trčao na vježbalištu koje je također služilo i kao mjesto za uvježbavanje odreda mladih ljudi. Kasnije je priznao svoju ulogu u organiziranju odmazde na ulicama Kalkute. Sjetio se mjesta gdje su bila četiri kamiona, sva puna mrtvih tijela, naslaganih barem tri stope uvis. Poput melase u vrećama bili su poslagani na kamionima i krv i mozak curili su van. U bitku za indijsku budućnost više nisu bile uključene samo zavađene političke skupine. Obični ljudi koji su išli svojim poslom bili su meta, od vlasnika čajana i vozača rikši do vlasnika štandova koji su izvučeni na ulicu, pretučeni i spaljeni ili je njihovo vlasništvo zapaljeno. Trgovine i kuće u vlasništvu Hindusa bile su opljačkane i razbijene u dosluhu s aktivistima muslimanske lige. U Kalkute ljudi su bili razbješnjeni ne samo zbog samih događaja, već i zbog načina na koji političke vođe, posebno Suhravardi, nisu brzo rasporedili policijske i vojne snage. Stvarao se utisak da su ubojice iskoristile državne resurse uz blagoslov muslimanske lige. Sudionici u nemirima koristili su se kamionima u državnom vlasništvu i na neki tajnoviti način pribavili su dodatne bonove za gorivo. Znalo se da će dan izravne akcije zazvati nerede i da oni neće proći bez proljevanja krvi. Danima prije tog dana stanovnici gradskih slamova oštrili su nožave i radili oružje od metalnih ograda u gradskim parkovima. Ulice Kalkute nalikovale su na ratište, zgrade su bile u ruševinama, električni i telegrafski vodovi bili su prekinuti, smeće se nije kupilo s ulica, škole, trgovine i tvornice bile su zatvorene. Na nasilje muslimanskih skupina brzo su odgovorile hinduske. Jasmin Khan piše. Veze između lokalnih moćnika i političara bile su očite i dobro ih se sjećao jedan od ondašnjih zločinaca. Imao sam klub, Akharu, rekao je on. Bio sam Hrvač i uvježbavao sam svoje momke i oni su izvršavali moje naredbe. Bio je tamo taj vođa kongresne stranke. Povezao me po Kalkuti u svom džipu. Vidio sam mnoga mrtva tijela, leševe Hindusa. Rekao sam mu, da, bit će odmazde jedan se student prisjetio da je u ulici Količ bilo puno malenih muslimanskih knjižara. Kada smo otišli onamo, vidjeli smo mrtva tijela naslagana na obje strane ulice, muškarce, žene, djecu i sve knjige na cesti spaljene i razderane. Nakon tri dana nereda najmanje 4000 stanovnika Kalkuta ležalo je mrtvo, njih preko 10.000 bilo je ranjeno. Kalkuta je bila početak. Hindusi su uz potporu lokalnih vođa kongresne stranke uzvratili u Biharu na istoku Indije. Nakon Kalkute i Bihara neredi su izbili u Noakhali u istočnom Bengalu, Tiperu na sjeveroistoku Indije da bi sve eksplodiralo u Panđabu. Ramachandra Guha u knjizi Indija nakon Gandija piše. Nasilje iz kolovoza i rujna 1946. bilo je isprva potaknuto od Muslimanske lige, stranke koja je potaknula pokret za stvaranje zasebne države Pakistan. Ligu je vodio Muhammed Ali Džina, strog, dalek čovjek, a opet briljantni politički taktičar. Poput Nehrua i Gandija bio je odvjetnik školovan u Engleskoj. Poput njih, on je nekad bio član Indijskog nacionalnog kongresa, ali napustio je stranku zbog toga što je smatrao da ju vode Hindusi za Hinduse. Poticanjem nereda u Kalkuti u kolovozu 1946. Džina i vođe lige nadali su se da će dodatno polarizirati dvije zajednice i tako prisiliti Britance da podijele Indiju kada konačno odu. U tome su pothvatu i tekako uspjeli. Kada je čuo za nerede u Kalkuti, Mohandas Karamchand Gandhi, znani kao Mahatma, na sanskrtu ta riječ znači onaj čija je duša velika, krenuo je u Bengal kako bi utješio i pomirio preživjele. Tada mu je bilo 77 godina. Pješice je prehodao više od 180 km kako bi posjetio opustošena sela. U Bengalu je ostao sedam tjedana, onda je otišao u Bihar, gdje su žrtve nereda bili muslimani. Nakon toga otišao je u Delhi, gdje su počele stizati izbjeglice iz Panđoba, gdje su muslimanske skupine napadale Hinduse i Sike. Velika Britanija odredila je 15. kolovoz 1947. kao dan kada će indijski podkontinent dobiti nezavisnost. Taj je dan Gandhi odlučio provesti u Kalkuti. Na dan nezavisnosti Kalkuta je bila mirna. Na ulicama nezavisnost su slavili i muslimani i Hindusi. Takvo raspoloženje neće dugo trajati. Podjela indijskog podkontinenta zacrtana u lipnju 1946. izazvaće veliko krvoproliće. Kako je došlo do toga da je indijski podkontinent podijeljen na Indiju i Pakistan i zašto je ta podjela bila tako krvava? Zašto su te dvije zemlje u stanju rata od 15. za 1947. To su teme sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom. Naši sugovornik, profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ujedinjeno kraljevstvo je 1945. godine izašlo kao veliki pobjednik iz drugog svjetskog rata i kao toliko ranjena zemlja koja svoju pobjedu ili dvije pobjede u dva svjetska rata u dvadesetak e, godina nije zapravo mogla nositi. I svijet se tako dramatično, kako to biva sa takvim događajima, tako dramatično promijenio da nije samo oslabilo Ujedinjeno kraljevstvo i nisu se samo pojavile dvije dominantne e, sile sa rubova zapadnoga svijeta sada, koje su obje bile ili nosile ideju antikolonijalizma, što je djelovalo na ukupnu atmosferu, nego je Ujedinjeno kraljevstvo za vrijeme drugog svjetskog rata tražilo i trebalo i dobilo veliku pomoć indijaca koji su e, bili ili u imperialnim snagama za vrijeme drugog svjetskog rata ili su sami izdržali golemi pritisak e, financiranja, hranjenja Britanskog imperija po cijenu gladi i užasa na indijskom podkontinentu. Nešto se drugo dogodilo tijekom drugog svjetskog rata, ne možda na indijskom prostoru, ali je jako djelovalo na indice, koji su već od konca 19. stoljeća imali vlastiti pokret koji je bio bazično antikolonijalni, kojega je vodio eh, Mahatma Gandhi i to na jedan način koji je, s kojim se Britanci, kao i mnogi konačno osvajači i kolonizatori, nisu znali sami po sebi logično nositi. Dakle, on je zagovarao nenasilje, zagovarao je velike štrajkove, obustave i mogao je skupiti milijune građana od tog velikoga prostora i bez obzira što je otpor Mahatme Gandhi pa i kongresne stranke generalno, koja nije hinduska po svojoj biti, niti je ideja bila hinduska, ipak nosila u sebi nešto od toga trpljenja kao što oni koji su e, hinduisti imaju. I s tim se Britanci teško e, nose, a onda je za vrijeme drugog svjetskog rata neovisnost u mnogim azijskim zemljama došla od jedne druge azijske sile, to su bili Japanci i taj primjer da dakle bijeli kolonizator i to ne samo francuski i nizozemski nego i Britanci nisu nepobjedivi i da se Japanci mogu nametnuti i uspostaviti vlast što je mnogima kako su govorili bilo sasvim svejedno ako vladate nad nama, li to vlast Evropljana ili je vlast nekog drugoga azijskog naroda, tako da kad ste to spojili, onda ste e, dobivali previše elemenata koji su postajali nepodnošljivi za držanje strukture kakva je postavljena u drugoj polovici 19. stoljeća ili prvoj polovici 20. stoljeća. 24. rujna 1599. godine u Londonu, Founders Hallu, okupila se šarolika skupina Londončana. Bio je tu lord gradonačelnik Sir Stephen Soam, dva njegova prethodnika na toj dužnosti revizor londonskog sitija Sir Thomas Smythe, koji se obogatio trgovinom grožđicama s krčkih otoka i začinima iz Alepa. Pored njih bili su to trgovci kolonijalnom i mješovitom robom, suknari, trgovci galanterijom, kožari, bivši vojnici, mornari. Tako šarolika skupina okupila se kako bi od kraljice Elizabete I tražila dopuštenje da se osnuje tvrtka koja bi trgovala s istočnom Indijom i drugim zemljama oko nje. Na kraljičino dopuštenje na njezinu povelju trebalo je čekati do 31. prosinca 1600. Na zadnji dan prve godine 17. stoljeća upravitelj i tvrtka londonskih trgovaca, skupina od 218 ljudi, dobili su kraljičinu povelju i tako je nastala istočno-indijska tvrtka. Kraljičinom poveljom ta je tvrtka dobila monopol na trgovinu s istočnom i jugoistočnom Azijom. Istočno-indijska tvrtka počela je svoje širenje u Indiji kao trgovačka tvrtka koja je nastala zaraditi na prodaj indijske robe. Brzo su tvrtkini ljudi uvidjeli prigodu za još veće bogaćanje. Muršid Kuli Khan, Navab ili vladar Bengala početkom 18. stoljeća ovako je opisao širenje tvrtke u Indiji. Kada su došli u ovu zemlju, skrušeno su tražili od vlasti dopuštenje da kupe komad zemlje na kojemu bi sagradili trgovačku ispostavu ali onda su tamo sagradili tvrđevu, okružili ju jarkom i načičkali topovima. Dva stoljeća nakon osnutka, istočna indijska tvrtka postala je Behemot, možda najmoćnija tvrtka koja je ikada postojala. William Dalrymple u knjizi Anarhija, istočno indijska tvrtka, korporativno nasilje i pljačkanje carstva piše Do 1803. kada je njezina privatna vojska narasla na skoro 200 tisuća vojnika, ona je brzo podjarmila ili izravno zauzela cijeli podkontinent. Zapanjujuće je da je za to trebalo manje od pola stoljeća. Prva ozbiljna teritorijalna osvajanja počela su u Bengalu 1756. 47 godina kasnije tvrtkina vlast prostirala se na sjever sve do mogulskog glavnog grada Delhija. Skoro cijelom Indijom južno od tog grada vladalo se iz dvorane za sastanke upravnog odbora tvrtke u londonskom sitiju. Kakva nam je čast preostala? Pitao se jedan mogulski dužnosnik. Kad mi moramo slušati naredbe od šačice trgovaca koji još nisu naučili kako oprati svoje stražnjice. Mi još uvijek govorimo o britanskom osvajanju Indije, ali ta fraza skriva zlokobniju stvarnost. Nije britanska vlada ta koja je sredinom 18. stoljeća počela zauzimati komade Indije, već je to činila opasno neregulirana tvrtka koja je imala sjedište u malenom uredu širokom pet prozora. Kraj vladavine istočnoindijske tvrtke nad indijskim podkontinentom došao je 1857. kada su se pobunili sepoji, indijski vojnici u tvrtkinoj vojsci. Nakon te pobune britanska vlada preuzela je izravnu vlast nad Indijom. Bio je to početak britanskog rađa u Indiji. Riječ rađ na sanskrtu znači vladavina, vladar. Rađ je završio 15. kolovoza 1947. Osim toga, drugi svjetski rat, zadnji pošteni ili zadnji rat koji je imao tako manje više ili sve do danas nepodijeljene simpatije ili jasnu krivnju i jasnu dobru ili lošu stranu je na samom početku, e, barem što se tiče Ujedinjenog kraljestva i Sjedinjenih država, postavio neka načela sa Atlantskom poveljom koja su vjerojatno trebala biti globalna i trebala se primjenjivati na sve nacije. Tako da kad se to sve skupa našlo 45. godine ispred Britanaca i kad se naprosto gledalo koliki su troškovi za izdržavanje imperija ili onih zemalja koje su bile nužne ili važne za britanski e, opstanak, onda je došlo do odstupanja onog što je bilo najvrijednije, ali što je bilo objektivno i najteže kontrolirati. Britanci su na sličan način odlazili iz onih zemalja koje su im naprosto strateški bile važne, kao što je bila Grčka ili e, su na napuštale i Tursku i to se sve događalo u to isto e, vrijeme, ali je proces dekolonizacije koju Indija odnosno Indija i Burma otvaraju bio prvi na početku toga više desetljetnog e, procesa u nekim dijelovima još uvijek nezavršenoga procesa otpuštanja kolonijalnih posjeda od kojih je eh, Britancima Indija eh, bila toliko važna i vjerojatno najvećim dijelom objašnjavala taj sjajan eh, položaj kojeg su Britanci imali zapravo do 1945. godine na svjetskoj globalnoj sceni. Lord Curzon, punim imenom George Nathaniel, bio je kralj Indije od 1898. do 1907. Nakon Prvog svjetskog rata bio je pet godina ministar vanjskih poslova Velike Britanije. On je važnost Indije za Britansko carstvo ovako definirao. Dok god vladamo Indijom, mi smo najveća sila na svijetu. Ako ju izgubimo, odmah ćemo pasti na status trećerazredne sile. Indija nije imala taj status samo zato što je bila dragulju kruni, najbogatiji dio carstva. Kada god je to carstvo došlo u težak položaj, Indija je bila izvor iz kojeg se crpilo. John Wilson u knjizi Kaos carstva, britanski rađ i osvajanje Indije piše. 60% svih nebritanskih carskih vojnika koji su se borili u Prvom svjetskom ratu unovačeno je u Indiji. Ona je uz ljude postala izvor i materijala i novca. Veliki dijelovi indijske željezničke mreže bili su rastavljeni i poslani u Irak kako bi se tamo sagradila željeznička mreža za prijevoz trupa. Samo od 1917. i 18. 2500 km pruga, 4 km mostova, 200 lokomotiva i 6000 drugih željezničkih vozila uzeto je iz Indije. Vreće s pjeskom koje su utvrđivale rovove na zapadnom frontu napravljene su od bengalske jute. Godišnji vojni trošak brzo je narastao s 20 na 30 milijuna funti. Indijski porezni obveznici dali su ratni dar britanskoj vladi u iznosu od 100 milijuna funti, to je skoro dvostruko više od godišnjeg prihoda indijske vlade. Čak se i potkralj tužio da ministarstvo rata iskorištava Indiju. U drugom svjetskom ratu važnost Indije bila je još veća. Dva i pol milijuna indijskih vojnika služilo u sastavu britanskih trupa. U bitkama ih je poginulo preko 24 tisuće. Ratovali su od Grčke i Sjeverne Afrike do Burme. U tom je ratu Indija postala ratište. Burmu, koja je bila dio rađa, zauzele su snage Japanskog carstva i na istoku Indije izravno su se sukobili Britansko-Japansko i carstvo. Drugi svjetski rat skupo je koštao Indiju. John Wilson piše. Ruralni Bengal najviše je bio pogođen. Inflacija koju je izazvala vlada pogoršana je uništenjem brodova koji su nekada prevozili hranu, nevoljkošću vlade da pokrene radove na olakšanju gladi i odbijanjem Winstona Churchilla da, usprko zahtjevima feldmaršala Vejvla, pošalje žitarice. Glad u Bengalu iz 1943. ubila je između 2 i 3 milijuna ljudi, ali glad je u manjem obimu vrebala i u ostatku Indije. Milijuni su napustili selo. Na mnogim su mjestima izvori preživljavanja na selu potpuno nestali. Milijuni su teturali prema gradovima, izgladnjeli i zbog visoke cijene odjeće goli. Nije to bio ni prvi ni zadnji put da je interes metropole bio iznad interesa Indije. A sve ono što se događalo na indijskom podkontinentu promatrale su supersile stvorene u drugom svjetskom ratu. 1945. godine pa i kasnije, sve dok je Stalin na čelu Sovjetskog e, saveza, e, Moskva se treba zapravo nositi ili na neki način apsorbirati, provariti ogromni prostor kojega je e, stekla ili osvojila ili postala dominantna sila u onim dijelovima svijeta koje sovjetski boljševici i sovjetske vođe i sovjetski političari vide kao prije svega njihovo logično područje i širenja, što jednim velikim dijelom i nastavlja tamo gdje su i e, ruski carevi zapravo vidjeli s jedne strane i afinitet i smatrali da je to e, dio svijeta koji im je zanimljiv i od kojeg mogu najviše povući i tako dalje. I konačno rat je na taj način tekao da su se Sovjeti našli na put u dubini europskog kontinenta, osvojili neke od naroda koji su bili i puno razvijeniji nego što su bili oni. E, tako da sve dok je Stalin na čelu Sovjetskog saveza, on vrlo malo, gotovo ništa. Ne vidi svijet koji se nalazi na rubovima. Ta promjena i taj, ta iskra će se zapravo dogoditi tek kada jedan od e, vrlo važnih e, čimbenika na cijelom azijskom prostoru, možda najvažniji, izvršili, završi svoju narodno-oslobodilačku borbu i revoluciju, dakle Narodna republika Kina 49. godine, e, kada se pokazalo da postoji takav revolucionarni potencijal i kod seljačkih masa i kod onih koji nisu objektivno mogli proći svoju industrializirajuću fazu u povijesti. Međutim, i tada Stalin Kini zapravo prepušta ili se tako govorilo je li da će se Kina brinuti za promjene ideološke na azijskom e, prostoru. Sovjetski savez će se promijeniti ili dramatično promijeniti tek sa Nikitom Hruščovom e, koji će već vrlo rano u sredinom 50. godina obaviti svoja prva putovanja, od kojih će Indija biti jedna od tih destinacija, Afganistan druga, i, i tako dalje, gdje je on shvatio ili pojmio potencijal, ako ne i revolucionarnim promjenama u onome što se tada zvalo trećim svijetom, ali svakako e, savezništva koja su mogla olakšati borbu sovjetskog bloka protiv zapada, odnosno Sjedinjenih država. Indija je bila najvrijednije vlasništvo istočno-indijske tvrtke i dragulju kruni Britanskog carstva. Ali nikada ni tvrtka ni carstvo nisu trebali puno ljudi da bi vladali Indijom. Sto godina nakon osnivanja na početku 18. stoljeća istočno-indijska tvrtka imala je samo 35 zaposlenih u svom sjedištu u londonskom sitiju. Kada je krenula u svoje konačno osvajanje Indije koje je vodio Robert Clive, tvrtkine prostorije u sitiju imale su pet prozora – Godine 1921. u Indiji je bilo manje od 157 tisuća europljana. 47 tisuća bile su žene, 60 tisuća muškaraca bilo je u vojsci, manje od 22 tisuće bilo ih je zaposleno u kolonijalnoj upravi. U vrhu indijske uprave bilo je 894 europljana, naravno uglavnom Britanaca. U oči nezavisnosti Indija imala oko 400 milijuna stanovnika. Trećina indijskog podkontinenta zapravo je formalno bila pod vlašću domaćih vladara, ali nad njima je bdjela indijska politička služba. Ostale dvije trećine bile su pod izravnom upravom Londona. Državni tajnik, odgovoran parlamentu i potkralju Delhiju, koji je glavni grad Indije postao 1911. vladali su tim dijelom indijskog podkontinenta neposredno poslije završetka drugog svjetskog rata još uvijek je Ujedinjeno kraljevstvo ono koje je najviše zainteresirano za promjene i koje je ne samo se smatralo odgovornim i ne samo imalo još uvijek utjecaj, nego je željelo presložiti svoj utjecaj na indijskom podkontinentu, međutim i to puno više nego Sjedinjene američke države u tom trenutku. Međutim, kao što se može vidjeti u nekim tekstovima koji su već dugo napisani, primjerice u sjećanjima američkog državnog tajnika i savjetnika predsjednika Nixona, Henrya Kissingera, koji govori na jedan tako zanimljiv način o dubini problema koje su svi mogli zateći na indijskom podkontinentu, a to je bila jedna civilizacija koja je bila razmjerno zatvorena i koja je bila podijeljena eh, u kaste i gdje je osnovni smisao bio trpljenja, a ne spasenja na način na koji su to druge religije nudile i u određenom smislu je, kako on kaže, hinduistička civilizacija, pa onda i svi koji su nosili ideju e, hinduizma ili u tome bili socijalizirani, odgajani, živjeli i slično, a oni koji vode e, Indijski nacionalni kongres su bili uglavnom iz bramanske e, najviše kaste koji su zapravo bili okosnica toga sistema, da su se mogli razvijati čak i napredovati bez obzira na osvajače koji su na taj teritoriji došli, da su mogli ostati nezainteresirani za vanjski svijet koji na njih nije mogao djelovati kao što se to događalo u drugim e, civilizacijama ili mnogim drugim civilizacijama, pa i Britanci vide da je nekada lakši dogovor bio sa jednom velikom skupinom, gotovo trećinom stanovnika indijskog podkontinenta koji su bili muslimani, Međutim, znaju da je odnos između muslimanske velike, ali manjine na indijskom podkontinentu i indijaca, hinduista, zapravo toliko nataložen povijesnim problemima gdje su oni koji su e, pripadali najnižim kastama, i bili načelno e, uvijek dijelom prezrani od, od viših kasta kako je društvo bilo organizirano, na ponudu e, višestoljetnih e, mogulskih i drugih vladara u Indiji prelazili na islam. I ta skupina, velika skupina stanovništva je na taj način izgubila još i onu mrvu poštovanja koju su ostali prema njima osjećali jer su znali da im je zadan položaj u najnižoj kasti, jer su otišli, izdali, prešli negdje drugdje i taj sukob između jedne i druge religije je nešto što je e, živjelo ili su živjelo na indijskom podkontinentu stoljećima i zbog takvog specifičnog civilizacijskog života i okružja on, on taj animozit se zapravo nije e, smanjivao. Riječ mogul dolazi od arapske i perzijske riječi mugul koja označava Mongole. Mogul je naziv za potomke Mongola koji su pod Baburom ili Babarom, pravim imenom Zahir ad-Din Muhammed, 1526. provalili u Indiju. Babur je imao samo 12.000 vojnika, ali bili su to iskusni vojnici u pratnji najnovijeg topništva kojeg je Babur dobio od osmanskog sultana – Njegov suparnik, sultan Delhija Ibrahim iz afganistanske dinastije Lodi, imao je sto tisuća vojnika i 100 slonova, ali Ibrahimova vojska bila zastarjela kako u oružju, tako i u načinu borbe. 21. travnja kod Panipata, 80 km sjeverno Delhija, Baburova vojska porazila i Brahimovu. Babur je ušao u Delhi, a onda krenuo u osvajanje ostatka Indije. To je osvajanje završio nakon niza sjajnih pobjeda 6. svibnja 1529. u Bici kod Gahare, gdje je porazio vojsku Ibrahimovog brata Mahmuda. S Baburom je počela izgradnja Mogulske Indije. U 200 godina Moguli su izgradili onu Indiju koja je tako očarala trgovce, pomorce i vojnike istočno-indijske tvrtke. Ali 1732. Nadir je srušio zadnjeg safavitskog vladara Perzije i tako okončao 200 godina vlasti te dinastije. Šest godina kasnije Nadirova vojska, Nadir je sada imao titulu šaha, napala je Afganistan ali pravi je njegov cilj bila Mogulska Indija, gdje je htio, kako je pisalo u jednoj kronici, iščupati zlatno perje s Mogulovog pauna. Nadiru, za razliku od Babura, nije bio cilj vladati Indijom. On ju je samo htio opljačkati. I to mu je spektakularno uspjelo. William Dalrymple piše. 57 dana kasnije vratio se u Perziju noseći izbor iz blaga koje je Mogulsko carstvo nakupilo u 200 godina vladanja i osvajanja. U karavani bogatstva bilo je veličanstveno Džahangirovo paunovo prijestolje, u kojemu je bio ugrađeni dijamant Kohinor i veliki rubin Timur. Nadir Šah također je uzeo sa sobom i veliki mogulski dijamant, navodno najveći na svijetu, zajedno i sa malo većom ružičastijom sestrom Kohinora Dario Minor, te još 700 slonova, 4000 deva i 12000 konja natovareni zlatom, srebrom i dragim kamenjem, vrijednim 87,5 milijuna funti u valuti onog vremena. Nadirov prodor bio je početak kraja moćne mogulske Indije. Kraj je došao kada su nakon Nadirovog napada dvojica moćnih pokrajinskih guvernera Nijam Ulmulik i Savdar Džung odbili plaćati danak u Delhi, gdje je mogulski vladar bio na rubu bankrota. Nedolazak novca od dvojice najmoćnijih guvernera značio je da nema carstva za vojsku i za upravu. Kako to piše Dalrymple, u samo nekoliko mjeseci mogulsko carstvo građeno više od 150 godina razbilo se poput zrcala bačenog kroz prozor. Slavost carstva odlučila je iskoristiti istočno-indijska tvrtka kako bi zavladala Delhijem i Indijom i jednoj i drugoj religiji se pojavio glavni problem s Britancima. I jednoj i drugoj religiji koja ima svoju elitu koja se školuje u Europi, u Europi konca 19. i početkom 20. stoljeća sluša i gleda ideje nacionalizma i drugačijeg tipa proizvodnje i slično, oni e, shvaćaju da vjerojatno ni za jednu ni za drugu stranu neće biti moguć razvoj bez da se riješe kolonijalne, kolonijalnog gospodstva u ovom slučaju Ujedinjenog kraljevstva, ali svi drugi njihovi problemi su ostajali zapravo netaknuti. I Sjedinjene države isprva, kao i u mnogim drugim zemljama, to promatraju sa strane ili se ne koncentriraju na to, ali Ujedinjeno kraljevstvo je postalo ili bilo od početka vrlo svjesno problema i neke od tih dubinskih podjela između hindusa i muslimana je možda i aktivno podupiralo ili aktivno podupiralo naročito u jednoj fazi kada su smatrali da će se s muslimanima biti lakše dogovoriti, a da ako bi nastala muslimanska zajednica ili posebna muslimanska jedinica da bi tamo mogli lakše zadržati ili ostvariti vojne interese što se i događalo ovoga na onome što je postao Pakistan. Međutim, ne treba biti nefer, jer Britanci nisu izmislili ideju stvaranja zasebne muslimanske države, e, niti su oni osmislili čitav taj koncept kojega su slavljeni nacionalni vođe ili nacionalni pjesnici muslimana na indijskom podkontinentu već ranije bili postavili. Jedan od njih je bio Muhamed Iqbal, kojega osim pakistanaca danas ili muslimana sa indijskog podkontinenta podjednako e, slave i Iranci, koji je e, govorio da islam nije ništa drugo nego jedan idealni politički i pravni poredak i on mora biti iznad bilo kojeg nacionalnog identiteta i zapravo kao preteča vodećeg e, političara indijskog muslimanskog stanovništva Aliđine, on ne zagovara nužno stvaranje posebne muslimanske države, barem ne na početku, ali smatra da muslimani moraju imati takve mogućnosti da se osjećaju komotno na indijskom podkontinentu, pa ako to i treba biti muslimanska država, onda je to možda najsretnije ili može biti jedno od rješenja koje bi on mogao prihvatiti. Za razliku od vođa Indijskog nacionalnog kongresa, gdje je uskoro e, vodeću ulogu imao Džavaharlal Nehru, koji je bio dakle, oličenje onog najboljeg i najuspješnijeg sa indijskog podkontinenta, netko tko je studirao na najboljim e, britanskim, ne samo studirao, nego išao u školu i studirao onda na najboljim britanskim e, školama, netko tko je bio silno načitan i predstavljao dakle elitu prve kategorije u, u svakom kontekstu, ne samo kontekstu podkontinenta. Mm-hmm. Godine 1885. 72 delegata okupila su se na Indijskom nacionalnom kongresu u Bombaju. Među delegatima bili su odvjetnici, vlasnici dnevnih novina i časopisa, ravnatelji škola, trgovci, članovi indijskih političkih društava. Nisu to bili revolucionari, bili su to ljudi koji su htjeli da se Indijom bolje upravlja, jer je podkontinent prošao kroz još jednu od teških gladi. John Wilson piše. Usprkos velikim pokušajima da se pomogne, velika južnoindijska glad izazvala je smrt 5 milijuna indijaca, 2% ukupnog stanovništva pod kontinenta. Proširila se od Madrasa i Bombaja do dijelova Avada i Panđaba, ali epicentar joj je bio u središnjem jugu. U Madrasu umrlo je 2 milijuna ljudi, 10% stanovništva. U okruzima Belari i Kunrol umrla je jedna petina ljudi. Viši britanski dužnosnici tvrdili su da je smrt ovakvih razmjera viša sila. Indija, posebno suhi dekan, jednostavno je bila sklona gladi, ili su tako dužnosnici vjerovali. Masovna smrtnost bila je neizbježna, osim ako indijci neće raditi više i napornije i uštedjeti novac za teška vremena. Većina indijaca krivila je Britance – Dužnost je političkih vođa da zaustave masovno izgladnjivanje i u tome je britanski režim teško podbacio. Nakon te gladi, a ona nije bila ni prva, neće biti ni zadnja, sve je više Indijaca vidjelo bolju budućnost bez Britanaca. Kako je trajala britanska kolonijalna vlast, tako se mijenjala i kongresna stranka, Više to nije bila, kako piše Jasmin Khan, uljudna skupina za pritisak, već masovna nacionalna stranka koja je budućnost Indije vidjela u samostalnoj, nezavisnoj državi u kojoj će živjeti i hindusi, i muslimani, i siki, i svi drugi koji to budu željeli. U 20. godinama 20. stoljeća u kongresnoj stranci sve utjecajniji bio Javaharlal Nehru. Međutim, Nehru se iz Britanije vratio sa dvije osnovne ideje. Jedna je bila ideja gdje individualizam kojega je gledao na zapadu smatrao e, vrlo korisnim, ali on postaje zapravo zagovornik socijalističkih ideja ili ako hoćete ljevih ideja, pogotovo u kontekstu domovine koju on gleda, gdje su milijuni u, u apsolutnom siromaštvu, koje e, on smatra da se može bolje rješavati i to čini kasnije i kao premijer, ako se kopira e, sovjetski model razvoja koji je također bio sličan Indiji, zemlja sa puno seljaka koji su do jučer bili kmetovi, a uspjela se industrializirati ili je postigla nešto između e, dva svjetska rata, pobjedila u ratu e, konačno i tako dalje. I tu je između Muhameda Iqbala i muslimana koje on, čije glavne ideje on postavlja ili, ili, ili formulira na samom početku, rekao je kod, kod Nehrua nema, nema dovoljno Boga i ima previše komunizma što muslimanima neće odgovarati ili ne može odgovarati i s druge strane on piše o potrebi da muslimani koji će biti manjina u, Indiji imaju svoju jedinicu ili autonomiju na način da mogu zadovoljiti svoja naročito vjerska, vjerska prava. I te ideje je preuzeo Muhammed Ali Džina, možda najzapadniji, najzapadnjački od svih indijskih političara toga vremena, inače rođen u Karačiju, međutim nakon školovanja u Britaniji i nakon što je kao najmlađi mlađi položio odvjetnički e, ispit, netko tko je nosio monokl, e, izlazio u klubove, odjevao se u najbolja odjela, uvijek bio najelegantniji među svima koji su pripadali Indijskom nacionalnom e, kongresu, odnosno kasnije muslimanskoj ligi koju on preuzima od Igbala i, i vodi od početka 30. godina. Muhamed Ali Džina vjerojatno je rođen 25. prosinca 1876. u Karačiju. Bio je najstariji od sedmaro djece bogatog trgovca. Njegova obitelj bila je iz kaste Kođa. Bili su to hindusi koji su prešli na islam. Ali Džina dobio je sjajno obrazovanje. S 19 godina ga je londonski Lincoln Inn, jedno od pravnih društava koje je pripremalo studente za odjetnički ispit, pozvalo da ga i položi i Ali Džini je to uspjelo. U Karači se vratio 1896. Trebalo je deset godina da se uključi u politiku. 1906. po prvi je puta sudjelovao na sjednici Indijskog nacionalnog kongresa u Kalkuti. Oženio se za Ratenbaj ili Ruti, kćerku bombajskog milijunaša. S njom je imao kćerdinu, ali brak nije bio sretan. U godini kada je Ali Džina otišao na svoj prvi politički sastanak, osnovana je muslimanska liga. Po njoj neće prići sve do 1913. Tri godine kasnije postaće njezin predsjednik. Temelj njegove politike bit će stvaranje zasebne muslimanske države. Da ta politika daje rezultate bilo je jasno nakon izbora održanih u Indiji 1946. Kongresna stranka bila je pobjednica, ali muslimanska liga odnijela je većinu muslimanskih glasova. U Bengalu je osvojila 114 od 119 mjesta u parlamentu rezerviranih za muslimanske predstavnike. Nakon izbora izabrani članovi parlamenta iz redova Muslimanske lige okupili su se u Delhiju. Njima je Ali Džina održao govor koji donosi Jasmin Khan. Hoće li Britanija odlučiti sudbinu 100 milijuna muslimana? Ne, nitko to ne može. Mogu obstruirati, mogu na kratko vrijeme odugovlačiti, ali nas ne mogu zaustaviti u postizanju našeg cilja. Prema tome, budimo dostojni ove povijesne konvencije pune nade, hrabrosti i vjere. Inšalah, pobjedit ćemo. 29. srpnja na sastanku vođa Lige odlučeno je da je došlo vrijeme da muslimani pribignu izravnoj akciji kako bi se oslobodili ropstva pod Britancima i budućnosti kojem se sprema pod hinduističkim kastinskim gospodstvom. Dva tjedna nakon toga u Kalkuti je izravna akcija lige, kako to piše Chandra Guha, okončala san u Ujedinjenoj Indiji. Govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. On je sam također evoluirao, e, ostajući stalno na ideji da se Britanci trebaju riješiti, da je to zajednički cilj Hindusa i muslimana. Međutim, kasnije, kada je promatrao zbivanje na stanje na podkontinentu, onda je shvatio da će muslimani uvijek, ali baš uvijek biti manjina i da nikada neće moći možda njihova prava biti jamčena onako kako bi muslimani htjeli. I on to gleda, dakle, e, i tu dolazi do suprotstavljanja između Nehrua i Aliđine, gdje Nehru smatra da treba stvoriti jednu sekularnu zajednicu ili zajednicu u kojoj će biti mjesta i za jedne i za druge, gdje će se sa ustavnim rješenjima omogućiti i ravnopravni položaj i muslimana i hindusa, ali džina se sve više odmiče od toga cilja. S jedne strane u strahu, s druge strane možda svjestan dubine historijske, više stoljetne dubine podjela koja postoji između muslimana i hindusa na indijskom podkontinentu, a onda i sa britanskim politikama koje možda nisu bile nesklone takve takvom rješenju na čitavom tom velikom prostoru. Dakle, zanimljivo je, vi imate pred drugi svjetski rat i tijekom drugog svjetskog rata neke od ljudi koje bi u mnogim drugim kontekstima mogli biti e, zaista ne samo zanimljivi sugovornici, nego su sjajni, e, bili sjajni e, političari koji su možda činili različite greške, ali je riječ bila o vrlo respektabilnim intelektualcima i političarima i znalcima različitih područja života ali Džina je govorio da je politika poput šahovske igre i da se pobjedit mora s figurama koje su na ploči. I on je smatrao da su te figure, nažalost, takve da je čitav Gandijev pokret hvale vrijedan, on je u njemu jednim dijelom participirao, ali da on zapravo proizlazi iz dubokog hinduističkog poimanja svijeta i života i da muslimani moraju pronaći nešto e, ili imati nešto drugo. 30. lipnja 1947. britanske kolonijalne vlasti osnovale su komisiju za razgraničenje koja je trebala odrediti gdje će biti granica između buduće muslimanske države i Indije. Zapravo, stvorene su dvije komisije, jedna za Punjab, druga za Bengal. Čelnik obiju komisija bio je Sir Cyril Ratcliffe, ugledni sudac, znan po prodornom intelektu i poštenju ali Radcliffe je imao jedan veliki problem. Nikada u životu nije kročio na indijski podkontinent. Britanska vlada smatrala je da je to njegova prednost, da će on tako biti nepristran. Radcliffe je u Indiju stigao 8. srpnja i tek je tada postao svjestan posla kojeg se prihvatio. Trebalo je povući granicu koja će na kraju biti duža od 6000 km i taj posao trebalo je napraviti za nekoliko tjedana. Lokalne vlade pozivale su članove komisije da se na licu mjesta uvjere u stanje. Komisija je te pozive odbijala s izgovorom da zato nema vremena. Ona se povukla iza zatvorenih vrata i crtala granice koje su trebale razdvojiti muslimane i hinduse. Za to vrijeme počele su se stvarati kolone izbjeglica. Nasilje je bilo sve žešće i odnosilo je sve više života. Na kraju će u toj podjeli stradati možda i dva milijuna ljudi. O tome sljedećeg četvrtka.